Pa smo spomenuli da ćemo govoriti nešto o njegovom dijelu Sahih, Sahih Al-Imam Al-Bukhari, jer je to zaista najveći plod njegovog rada. Pa bi bilo nepravedno govoriti o imamu Buhari, a da se ne spomene ovo veliko dijelo koje je napisao ovaj velikan. Imam Buharija je poznat po mnogim svojim dijelima koje je napisao, kao što je njegov sahi, potom El Edebul Mufred, potom Tavarihu Thelase, tri njegove povijesti, mala, srednja i velika, Halku je falila ibad, Rafa u ljedeni fi sala, Al Qiratu Halfel Imam, Al Ilal Al Kuna, Al Musadul Kebir, Al Fawajda, Sahabe i druga dijela koja je napisao imam Al Buhari. I najbolje i najvrednije dijelo koje je napisao imam Buhari jeste njegov sahih, Sahihul Bukhari koji se zove El Džamiju El Musned El Sahih El Muhtesar min umuri Resulillahi sallallahu alaihi wa sallame wa sunanihi wa ijame. To je puno ime Bukharinog sahiha. Znači, El Džamiju El Musned El Sahih El Muhtesar min umuri Resulillahi sallallahu alaihi wa sallame wa sunanihi wa ijame. Ali poznat kao Sahih Bukhari, kao što kažemo tefsir, imama Kurtobija, tefsirul Kurtobija, ali to nije njegovo ime. Tako se ne zove knjiga. On se zove El Džamio li Ahkamil Kur'an. Znamo tefsir ibn Kesira, ali se on ne zove tefsir ibn Kesira, nego se zove tefsirul Kur'an il Azim. I tako, znači, mnoga dijela su pripisana autoru, a u stvari nije to pravi naziv dijela. I on nije htio da se dijelo zove tako, nego ga je nazvao, znači, ovim imenom. I ovaj naslov, Ima svoje značenje, nije to tek imam Buharija tako stao, e, dao znači ime toj knjizi. El džamiju, el musned, el sahih, el muhtesar. Četiri riječi, svaka ima svoje značenje. El džamije znači nešto sveobuhvatno. Pa je u svome dijelu obuhvatio sva poglavlja koja se tiču islama. Od fikha, tefsira, edeba i drugih poglavlja koja su islamu. Sve obuhvatio. El musned je sve što ima sened, što ima lanac prenosilaca. Pa je time imam Buharija isključio predaje koje nisu sa lancem prenosilaca u njegovom sahiju. Jer ima predaja oko 1200 u Buharijom sahiju gdje imam Buharija kaže, rekao je Ibn Omer, ne spominje šta? Lanac prenosilaca. Te predaje se, to nije sahih, kaže bilježi ga imam Buhari u sahihu.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 u tri dijela o odlikama imama Buharije, počevši od njegove rane mladosti i završivši sa smrti ovoga velikana Ebu Abdillaha, Muhammeda ibn Ismaila, ibn Ibrahima, ibn Al-Mughire, ibn Berdizbe, al jufi Al-Bukhari, Rahimehullahu ta'ala. Pa smo spomenuli da ćemo govoriti nešto o njegovom dijelu Sahih, Sahih Alimam al-Bukhari, jer je to zaista najveći plod njegovog rada, pa bi bilo nepravedno govoriti o imamu Buhari, a da se ne spomene ovo veliko dijelo koje je napisao ovaj velikan. Imam Buharija je poznat po mnogim svojim dijelima koje je napisao, kao što je njegov sahi, potom Ledebul Mufred, potom Tavarihu Selase, tri njegove povijesti, mala, srednja i velika, Halku je falila ibad, rafao li dejni fis sala, al-qiratu halfa imam, al-ilal al-kuna, al-musadu al-kabir, al-fawajda sahabe i druga dijela koja je napisao imam al-Bukhari. I najbolje i najvrednije dijelo koje je napisao imam Bukhari jeste njegov sahih, Sahihul Bukhari koji se zove El Džamiju El Musned El Sahih El Muhtesar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallame wa sunanihi wa ijame. To je puno ime Bukharinog sahiha. Znači, El Džamiju, El Musned, El Sahih, El Muhtesar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallame wa sunanihi wa ijame. Ali je poznat kao Sahih Bukhari. Kao što kažemo tefsir, imama Kurtobija, tefsirul Kurtobija, ali to nije njegovo ime. Tako se ne zove knjiga. On se zove El Džamio li Ahkam il Kur'an. Znamo tefsir ibn Ketira, ali se on ne zove tefsir ibn Kesira, nego se zove tefsirul Kur'an il Azim. I tako, znači, mnoga djela su pripisana autoru, a u stvari nije to pravi naziv djela. I on nije htio da se djelo zove tako. Nego ga je nazvao, znači, ovim imenom. I ovaj naslov ima svoje značenje. Nije to tek imam Buharija tako stao. E, dao, znači, ime toj knjizi. El džamiju, el musned, el sahih, el muhtesar. Četiri riječi, svaka ima svoje značenje. El džamija znači nešto sveobuhvatno. Pa je u svome dijelu obuhvatio sva poglavlja koja se tiču islama. Od fikha, tefsira, edeba i drugih poglavlja koja su islamu. Sve obuhvatio. El musned je sve što ima sened, što ima lanac prenosilaca. Pa je time imam Buharija isključio predaje koje nisu sa lancem prenosilaca u njegovom sahihu. Jer ima predaja oko 1200. U Buharijom sahiju gdje imam Buharija kaže, rekao je Ibnu Omer, ne spominje šta? Lanac prenosilaca. Te predaje se, to nije sahih. Kaže, bilježi ga imam Buhari u sahihu. On jeste u sahihu, ali je pogrešno kazati bilježi ga imam Buhari u sahihu, nego treba kazati spominje ga imam Buharija. Ili navodi ga, a ne bilježi ga. Da kažeš, euredehu, zekerahu, a nije esnedehu ili revahu. Pa je to precizno, pre, ja, znači to je jedan detalj koji je vezan za, za menheđ imama Buharije, budući da je tako nazvao svoje dijelo. El, znači, el džamiju El Musned, znači sveobuhvatni Musned koji je sa lancem prenosilaca, Es Sahih, Sahih, znači svi hadisi koji su u njegovom Sahihu, kako? Sa lancem prenosilaca zabilježeni su kod imama Buharije šta? Sahih. To je znači sahih. El Muhtesar, ulema se razilazi, ima li ova riječ ili nema, Ibn Hajar kaže da nema, drugi kažu da ima u nazivu, nije bitno al muhtesar, znači skraćeno. I ispravno je da ima, jer imam Buharija zaista nije htio, i vidjet ćemo kasnije ćemo to spomenuti, nije htio da ovaj čini ovaj sahih nešto obimnim, nego ga je skratio koliko je mogao. Pa je znači ovim naslovom imam Buharija kazao što je knjiga. I uvijek treba iz naslova da zaključi šta je u knjizi. Da ne bude znači naslov nekakav nepoznat čovjek ga pročita i ne interesuje ga možda mu nije naslov privlačan, nego da bude naslov da ti daje otprilike a, tematiku određenog dijela. Imam Buhari u svome sahihu je zabilježio 7563 hadisa sa ponavljanjem. Neki kažu da ima 7275 kao Ibn Salaha, kaže Ibn Hađa da ima 7397. U svakom slučaju, bez ponavljanja u Buharinom sahihu imate 2513 hadisa. Bez ponavljanja. Pogledajte 3513 hadisa. Nije problem ni na pamet naučiti. A koliki je Allah te barak dala bereket da u toj knjizi? Šta god da progovoriš, bileži Buharija. Bile, pa kao da ima 100.000 hadisa u toj knjizi. A ne 2500 hadisa. Ali uvijek Buharija. Nikada je crpiti. I uvijek pričamo i spominjamo Buharija. I 100 godina da pričamo uvijek imamo da spominjamo imamo Buharija. To je bereket koga je dao uzvišenje Allah te barak je u u ovoj knjizi. Razlog pisanja njegovog sahiha bio je to, kako spominje Al-Khatib al-Baghdadi ibn Hajar, da je sjedio kod Ishaqa ibn Rahavoje. A Ishaq ibn Rahavoje u to vrijeme bio poznati imam sa imamom Ahmedom. Pa imam je bio kod njih, kaže, pa je neko od prisutnijih dao prijedlog, kaže, zbog čega ne bi napisao jednu knjigu koju ćeš sakupiti hadise poslanika, salam kaže, pa sam tada odlučio, odnosno dopala mi se ta ideja, kaže, pa sam počeo sa prikupljanjem ove knjige. Ovaj prijedlog koga je dobio od jednog od prisutnih, poklopio se je nakon toga sa e, snom koga je usnio Imam Buharija. Spominje Imam Eneovi u svome dijelu Tehdibu Lesma, da Imam Buharija usnio jedne večeri kako a, je stoji ispred poslanika sa i lepezom ga hladi, znači maše ispred njega sa lepezom. Pa je otišao kod jednog čovjeka koji mu je protomačio taj san, pa kaže, ti odbijaš sa poslanika, sa osam laž. Kao što odbijaš, jeli, mušice da dolaze na njega, salala srme, tako odbijaš laž sa njega, kaže, pa sam počeo sa prikupljanjem el džamiju, el musned. Pa je znači prvo dobio prijedlog od nekoga od svojih prijatelja, potom je usnio san da potvrdi potvrđen je taj prijedlog time. Kaže Imam Buharija, sakupio sam ovaj El Džamijul Musnad Sahih al Muhtasar od šestotina hiljada hadisa. Imao sam ispred tebe, sebe šesto hiljada hadisa i iz njega sam izvukao ovih sedam i po hiljada koje sam stavio u Sahih. Pa je li htio, je li htio onda Imam Buharija da bude Muhtasar, da bude skraćen? Svakako, mogu ono napisati 600.000 hadisa i da nas utuši sviju. Da ne možemo otvoriti. Kao što imam Ibn Hibban napisao svoj sahih i nared, poredao ga tako da ne možeš nikako naći hadis osim da naučiš knjigu na pamet. Kada naučiš Ibn Hibbanov sahih na pamet, možeš naći hadis. Drugačije ne možeš. Kao da je htio kazati, ovu knjigu ne smije dirati onaj osim ko je zna na pamet. A je ne zna, neka joj ne prilazi. To nije za njega. Pa je Ibn Belban poredao Ibn Hibbanov sahih po poglavljima fikskim pa olakšao da se mogu hadis istražiti. I uradio je dobru stvar s jedne strane, a s druge strane nije. S jedne strane je dobru stvar uradio što je poredao sahih da se lahko mogu tražiti hadisi. A s druge strane je uradio suprotno onome što je htio ko? Autor. Autor je to mogao lahko uraditi da je htio. Međutim, nije htio. Nego je sa ciljem tako uradio. Ali bolje je što je ovo Ibn Belban učinio zato što je Sahih Ibn Hibana izgubljen original. Pa nam je ostao samo poredak Ibn Belbana. U ne bismo imali čega. Ibn Hibana nikako sahih. Kao što od Ibn Huzeime imamo dio njegovog sahiha. Od Ibn Sekena nemamo nikako sahiha. Izgubljen. Ima u Njemačkoj negdje, pored Minhana, se čuva jedan jedini primjerak, a muslimani ga nemaju. U svakom slučaju, kaže imam Buhari sakupio sam sakupio sam ovaj sahih iz 600.000 hadisa i učinio sam sahih da bude dokazom između mene i Allaha. Znači ovaj sahih će biti dokazom između mene i Allaha na sudnjem danu, to jeste pripremio sam sebi ovo zašto za sudnji za sudnji dan i pripremio je sebi ako Bog da najljepšu obskrbu. Kaže imam Buharija, nisam stavio u svoj sahih ni jednu knjigu, odnosno nisam stavio ni jedan hadis u svoj sahih, a da nisam prije toga klanjao dva rekiata. Znači, kada je god htio staviti određeni hadis u neko poglavlje, klanjao bi dva rekiata. I kada bi god htio nasloviti određeno poglavlje, tako i tako, klanjao bi opet dva rekiata. Šta mislite koliko imam Buharija samo rekiata, klanjao dok je ove hadise poredao? rahimehullahu ta'ala, što ukazuje na njegovu brižnost prema vjeri i na njegovu ljubav prema sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. I subhanallah, to je blagodat koju Allah daje kome želi. Svakome od imama mezheba je prigovarano. Nema da neko nije prigovorio, neko je uvijek našao se ko štrči, ko je izniman pa da prigovori. Ali u Buhari niko ne prigovara. Čudno, svako voli Buhariju. Allahu dragi, osim šija. Osim šija. Oni kažu da su hadisi u Buhari da sto priče za malu djecu. Sto bajke. Kaže Mohamed ibn Alesar Sijzi bio sam, kaže, u Basri, u Međlisu kod Sulejmana ibn Harba. Kaže, pa imam Buharija sjedio i svi pišu hadisa, imam Buharija ne piše. Pa sam mu pitao, šta je Buhari, šta je Muhammedu ibn Ismailu, što on ne piše? Kaže, on će to zapisati kad se vrati u Buharu. Kad se vrati nazad 2000 km kroz, preko brda i gora, on će to pisati, sve što je slušao, pisat će to tamo što, što je zapamtio. Pa kaže Imam Buharija, možda sam nekad hadis čuo u Basri, a zapisao ga u Šamu, a nekad sam ga čuo u Šamu, a zapisao ga u Egiptu. A između Egipta i Šama, zate kolike su, kolike su razdaline i putovanja kroz pustinju, čovjek zaboravio kako se zove, a ne kažemo da ne zaboravi ono što je čuo. No međutim, to je to su muškarci koje uzvišeni Allah odabrao da sačuvaju sunet poslanika sallallahu alejhi ve i da ga prenesu na najvjerodostojni način. Kada je napisao svoj sahih u toku 16 godina. 16 godina je sjedio i pisao svoj sahih. I zaista kako, ko je izučavao sahih imama Buharije, vidjet da je svaki harf u njegovom sahihu odmjeren. Saki harf koga je stavio. Pa je dao Sahi Ali ibn Mediniju i dao ga Ishaku ibn Rahaviju i Jahiju ibn Ma'inu i Ahmedu ibn Hanbelu i drugima da pogledaju u Sahi. Pa su mu prigovorili samo na četiri hadisa. Kaže četiri hadisa ne bi trebala biti u njemu. No međutim kaže imam Al-Uqaydi No međutim, kaže, imam Buharija je, ovaj, njegovo mišljenje je jače. To jeste da sti ti hadisi šta? Vjerodostojn. I zaista nisu ovi imami, koliko god bili jake, nisu mogli ovaj stati imamu Buhari kada je u pitanju hadis, hadiska nauka. I nije se rodio taj u istoriji islama još, a neće se rodi sigurno, ko je mogao stati sa imamom Buharijom kada je u pitanju hadis. Kao što imam Malik uradio kada je napisao mu etu, nakon 40 godina, dao je mu vetu da je pregleda 70 fakiha u Medini. Jer čovjek koliko god da bio učen, koliko god da je njegova, njegova naučna deređa jaka, može pogriješiti. Pa kad drugi pogledaj uče njegovu riječ i upozori ga, onda sigurno iziđe znači, to dijelo u najljepšem obliku. Kaže imame Neovi u uvodnom dijelu al Minhađa, to je komentar uh, na muslima u sahih, kaže Buharina knjiga je ispravnija od muslimove i ima više koristi u njoj. I to je, kaže, mišljenje većine učenjaka. A kaže, imam zehebi u svoje povijesti, Buharin sahih je najbolja knjiga koja je napisana u islamu nakon Kur'ana. Znači, nakon Allahove knjige nema u islamu bolje i vrijednije knjige od Buharinog sahije. I kaže nam Neovi, ponovo u svome uvodnom dijelu, kaže, složni su islamski učenjaci da su Buharija i Muslim, misli sa njihove knjige, sahih u Buhari, sahih Muslim, da su to dvije najispravnije knjige i zbog toga su se, kaže, njima bavili islamski učenjaci više nego drugim dijelima. Malo ćete naći komentara na, na Sunan Ibn Mađe i na Sunan Nesaije. Ne znam da li uopće ima kompletan komentar na Sunan Nesaije. Mađan od savremeni učenjaka je nešto pisao. Opširno, međutim, kompletan Nesaija ne znam da li ima. Ebu Davud ima nešto komentara, ima, ima Sunan Tirmizije. No međutim, ono što imaju Buharija i Muslim, to se radi preko stotine komentara. Samo što su mnogi izgubljeni, nisu, znači sačuvani, nisu došli do nas. Danas. Jer ove dvije knjige su imale dva bitna svojstva, a to je da su bila poznata dijela, bila su poznata među ulemom i da su bila ispravna. Pa su im zbog toga posvetili posebnu, posebnu pažnju. Kaže Šehol sam Ibn Taymije u svojim fetvama u 20. tom na 321. strani, Ono oko čega su složni učenjaci je da poslije Kur'ana nema vjerodostojnije knjige od Buharinog i Muslimovog sahiha, Tako kažu El Raqi, Ibn Kethir, Ibn Hajar, Sahawi, Sujuti i drugi. No međutim neki kažu imam šafija je rekao Ma a'lamu tahte edim is sema kitaben ba'de kitabi Allah asaha min kitabi imami Malik. Ne znam, kaže, pod nebeskim svodom da ima knjiga koja je ispravnija od muvete imama Malika. Pa su kazali kako to da imam Šafija, takav poznava od hadisa, daje prednost mueti nad čim? Nad sahihom imama Buharije. No, međutim, odgovor je ovdje jasan. Imam Buharija je to kazao prije nego što je Buharija napisao sahih. Jer imam, imam Šafija je to kazao prije nego što je Buharija napisao sahih. Jer imam Šafija umro 204. hiđarske godine. A imam Buharija koje? 256. 256 nakon njega znači 52 godine. Znači nije Buharija ne počeo pisati nikako tada svoj sahih. Pa je zbog toga to imam Šafija, pa je zbog toga to imam Šafija kazao. No međutim kaže većina malikijskih učenjaka da je muveta imama Malika ispravnija od Buharijinog sahija. I ovo je nažalost, nažalost, razlog ovome jeste mezhevska pristrasnost. Da kaže neko da je Buhari, da je Malikova muata ispravnija od Buharinog sahiha. To je znači suprotno onome što je Džumhur Leme kazao. Kaže Ibnu Hazm, u Muveti ima 70 i nešto hadisa po kojima ima Malik nije radio. Smatruo je šta? Slabi. Nije radio po njima. Pa kako onda može biti ispravnija, a imam Buharija svaki hadis smatra da je vjerodostojan, I ulema je potvrda tu, tu vjerodostojnost. Kažu šehovi sami imte imaju u svojim fetvama u prvom tomu, 256. strani. I ocjene imama Buharije su jače od ocjena imama muslima, jer je on učeniji u hadisu i hadiskoj nauci, njegov fik je jači od fikha imama muslima, tako da je rekao, kaže imam Tirmizi, nisam vidio nikada nikoga učenijeg po pitanju hadisa od imama Buharije. Stoga je većinu hadisa kojima su prigovorili učenjaci, kada je u pitanju Buhari Sahih, tu je mišljenje Buharije jače. A većinu hadisa kojima je prigovoreno, kada je u pitanju Sahih imama muslima, tu je mišljenje drugih jače. Pa imam Buharija sigurno ovaj bio precizniji u pisanju svoga dijela. Neki kažu da imam Buharija u svome fikhu slijedio šafiju, Znači da je bio šta? Šafijskog mezheba. Što je pogrešno. Imam Buharija nije sledio određeni mezheb, imam Buharija je sledio Kur'an i Sunnet i on je bio veliki fakih, tako da neka ulema čak smatra da je bio jači u fikhu od imama Ahmeda i od Ishaqa ibn Rahavoja i od njima slični. Da je bio čak u fikhu, znači hadis je jasan. A što se tiče fikha, čak daje mu prednost nad, nad ovim imamima. Ima nekoliko razloga zbog kojih je Buharin sahih ispravniji od muslimovog sahiha. Prvo, kada su u pitanju ravije, imam Buharija je bio žešći, pa je odvojio se od muslima sa 435 prenosioca, a prigovorano je njima 80 samo. Dok se ima muslim odvojio sa 620 ravija, a prigovoreno je 160, pa je znači veći prigovor. Imam Buharija bilježi hadise samo od prve skupine prenosioca. To su prenosioci koji imaju jaka pamćenja, koji su imami i hafizi, jaki, koji su se drugo dužili sa svojim šehovima. Imali jaka pamćenja, poznati kao učenici dobri, od njih prenosi iz te prve skupine. A u drugu skupinu koja ima malo nešto slabije pamćenja, ali je isto tako jako, silazi samo po potrebi. Bileži od prve skupine a u drugu silazi po nužnoj potrebi. Dok imam Buharija bilježi od prve i druge, a silazi u treću po nužnoj potrebi. Iako je treća isto tako pouzdana. No međutim, što god silaze te deređe, biva šta? Preciznost ili pamćenje slabije. Pa i mogućnost da pogriješi šta? Veća. Pa je tako s te strane, znači, Buharija je bio jači. Isto tako, Imam Buharija uslovio jedan šart, uvjet koga ne znam da su uslovili drugi učenjaci. A to je subutur leka, da je potvrđeno da su se dvojica ravija srela. Kada govorimo o vjerodostojnom hadisu, ima pet uvjeta. Jedan od tih uvjeta je da bude spojen lanac prenosilaca, to jeste da je jedan ravija čuo šta od, od drugog. Kod islamskih učenjaka, ako bi jedan ravija kazao čuo sam toga i toga, da je rekao. Ili od toga i toga. A zna se da su njih dvojica iste godine obavili hađ. Ili da su njih dvojica sjedli u istoj halki kod određenog šeha. To je kod uleme šta dovoljno da je lanac proslaca spojen. Bili skupa na hađu, nisu lažovi, znači čuvaj od njega. Dok imam Buharija kaže ne. Ja hoću da se potvrdi tačno da je on čuo od njega. Mora biti to što su bili skupa na hađu skupa bili u Halki negdje, skupa bili u Egiptu isto vrijeme, to mene ne zanima. Hoću da je potvrđeno da je on šta? Čuo od njega. Pa zato kaže za hadis, jedan kaže, i nije potvrđeno da je Osman el Tawil čuo od Enesa. Pa dobro, živio njegovo vrijeme. Dolazio u Medinu, Enes boravio u Medini, odlazio u Šam, ovaj bio u Šamu. Zbog čega? Kaže, ne, mora se potvrditi da je čuo. Pa ima, šart imama Buhari je tu šta? Sigurni i jači. Nema sumnje da je muslimov ispravan i da je hadis je rodostojano, međutim, šart imama Buharije je precizniji tu i jači ovaj, od šarta koga je postao imam muslim ili druga ulema. Isto tako broj hadisa kojima je prigovoreno u Buharinu sahihu je puno manji nego broj hadisa kojima je prigovoreno u muslimovom sahihu. Jer što god se više prigovara određenom dijelu, taman prigovor da nije na mjestu, šta pada vrijednost određenog dijela. Isto tako imam Buharija bio učeni od imama Muslima. Kaže, da je kutni, kaže da nije bilo Buharije, Muslim ne bi ni došao ni otišao. Ne bi bilo nekoga ko se zove Muslim Ibn al-Hadjađ, ne bi toga čovjeka bilo, ne i Saburi. Nego je, znači, Muslim je, a Buharija je u stvari isfabricirao ili proizveo jednog muslima. Zato što je bio njegov, zato što je bio njegov šejh. Što se tiče fikha imama Buharije, njegov fik se uzima iz naslova u njegovom dijelu. I dvije knjige u islamu, fik ili razmišljanja ili zaključci autora se uzmaju iz naslova koje je nastavio. To je Sahih imama Buharije i to je Kitabu Sibovej fin Nahvu. Kitab imama Sibovejja u Nahvu, odnosno u arapskoj gramatici. Čovjek koji je napisao dijelo umro je sa 30 godina danas sva ulema moguća lingvistike razbija svoju glavu šta je taj čovjek htio kazati. I ne mogu tumačiti neke njegove citate. Sa 30 godina. I kod uleme je to poznato, ako hoš znaš mišljenje imama Buharije, pogledaš u njegov sahih i vidiš poglavlje. Naprimjer, imam Buharije u svome sahihu naslovio poglavlje, kaže poglavlje obaveze učenja imama i muktedije na svim namazima, bilo u mjestu boravka ili na putu, bilo da imam uči na glas, ili bilo da se uči na glas ili u sebi. Pa je mišljenje mama Buharije da imam mora stalno učiti i da muktedija mora stalno učiti šta? Fatihu. Pa je nato, nakon toga spomenuo hadis Ubade ibn Samita, uh, Ubade ibn Samita, Allah salate li men lem jakre bi fatihetil kitab. Nema namaza ko ne prouči fatihu. Pa imam Buharija zastupa mišljenje da kada si za imama uvijek moraš učiti. I to je mišljenje ispravno. Bilo da se radi o podijelu, kindije o akšama ili jacije ili saba, pa tiho iza imama uvijek moraš proučiti. A ako su namazi u kojima se uči u sebi, onda proučiš u slatihu šta i su. I zaista na to ukazuju drugi argumenti, ovaj, jasno. Pa sada da bi znali mišljenje imama Buharije, kako ćemo znati da je to mišljenje imama Buharije? Imam Buharije nema fikske knjige. Pogledamo u naslove, kako je naslovio naslov i iz toga izvučemo propis. Kao što je naslovio naslov, kaže Babu vudžubi salatil džema. Poglavlje obaveze vađiba namaza u džematu. Imam Buharije naslovio i kaže poglavlje obaveze namaza u džematu. Može on kazati da imam Buharija zastupa da je namaz u džematu šta? Obaveza. I potom je spomenuo hadis u kome poslanik sa osanome kaže ovaj, poželio sam jedne prilike da, sta, da se prouči kamet i da nekoga stavim kao zamjenika da predodi ljudi u namazu, a da ja odem popaliti kuće ljudi koji ne dolaze u džamat. Pa je time hadisom dokazuje da je namaz u, džamatu šta? Vađe. To je znači mišljenje mama Buharije. Dok ne možeš zaključiti to iz Higije Tirmizije. Pogledajte u, u Sunen Tirmizije, tamo piše poglavlje šta se navodi o tome i tome. I on samo spominje hadise. Poglavlje šta se navodi o tome samo spominje hadise. Dok kod imama Buharije, znači možeš tačno znati šta je njegovo, šta je njegovo mišljenje. Imam Buharija je spomenuo hadis u svome sahihu. Kaže se u njemu, Vajha Ammarin taktuluhu el fijetul bagije. Teško se Ammaru, Ibn Jasiru, ubiće ga, kaže, nasilnička skupina. Ubiće ga nasilnička skupina. Znači, ubiće ga skupina čija? Muavija. Moavina skupina Allahu ta'ala anhu vardahu. Ubićete, kaže, nasilnička skupina. Imam Buharija spominje ovaj hadis u poglavlju El Mesačit džamije, u poglavlju gradnje džamija. Zato što je Amar ibn Jasir išao i nosili su svi čerpiće. Svi bi nosili po jedan čerpić, Amar ibn Jasir bi stavio dva na sebe. Pa je poslanik sa osadem brisao sa njega prašinu i kaže Vojha Amarin taktuluhu el fijetul bagije. Kaže, ubit će ga nasljednička skupina. Pazite. Ima Buharija je ovaj hadis stavio u poglavlju gradnje džamija i stavio je ovaj hadis na drugom mjestu u svome sahihu u džihadu. Poglavlju džihada i naslovio je tu a, e, a, e, naslov kaže poglavlje brisanja prašine sa čovjeka koji je na lahom put. Zato što je poslanik sa osam šta brisao prašinu sa sa njega, a on je smatrao to da je on na lahom putu da gradi šta? Džami jeste. Ali vidite, imam Buharija nije ovo poglavlje, ovaj hadis stavio u poglavlje fitneta, gdje je bilo tačno ovaj, bilo bi a, eh, realno da ga stavi gdje u poglavlje, jer to su fitneti koji sastali među ashabima. I u poglavlje fitne da ga je trebao staviti, ali ga nije htio staviti tu. Da ne kažu oni koji mrze ashabe, na prvom mjestu šije i njima slični, pogledajte da je Muavija pravio fitnete, pogledajte, pogledajte pa ga nije stao staviti gdje u poglavlje. Iako ima Kitabul Fitan, ima u svome sahihu, ima oko 90, preko 90 hadisa ima u svome, sa, ovaj, u tom poglavlju, ali nije ovaj hadis ti ostaviti u njega. Pogledajte razmišljanja. Svaki hadis, znači, je odbjenen tačno gdje je došao. I kada neko pogleda pa kaže, ome hadisu je bilo mjesto u drugom poglavlju, jeste, možda po našim viđenjima. Ali imam Buharija je, njegova razmišljanja su bila dublja, pa ga nije ti ostaviti na to, na to mjesto. Imam Buharija je u svome sahihu ponavljao neke hadise na puno mjesta. Ponovi hadis 2, 3, 5, 10, 15 puta. Čak je hadisa Ajše, kada je bila na hađu, pa kad je dobila mjesečnicu, pa je ušao poslanik sa osanem kod nje, ona plaće, pa kaže, šta je, kaže, je li došla mjesečnica, kaže, jeste Allahov poslaniče, kaže, innehu emrun ketevehum Allahu ala benati Adem, kaže, to je stvar koju Allah propisao u čerkama Ademovim. Taj hadis je Imam Buharija spomenuo u svome sahihu na 35 mjesta. Znači, na 35 mjesta i naslovio je preko tri, oko 30-ak poglavlja različiti. Što znači da je iz jednog hadisa izvuku koliko koristi. 30. Hajmo mi uzeti ovaj hadis i razmišljati. Možda jednu, dvije, tri, pet, ako navučemo, koristi uvr glave. I možda će se podudarati sa nekim drugim ili može se. Imam Buharija iz jednog hadisa 30 koristi nađe. Ja sam išao ove hadise od jednog do drugog i gledao lance, prenoslaca i tekstove. I nigdje nije isti. Pazite, nigdje lanac prenosilaca i tekst hadisa nije isti. Svugdje se razlikuje. Pa nije samo bilo obično ponavljanje, nego kad god ponovi dadne ti korist ili u lancu prenosilaca ili gdje u, u tekstu hadisa. Nije znači bilo ponavljanje, hajde da ispačam hadis da ga ponovim, da napunim knjigu, da ispunim stranice mastilom. Nego znači svako, svaki harf, tako mi je Allaha, odmjeren znači na svome mjestu. Ima koris, možda nema za nas, a za ljude koji se bave lancima prostata i ispitivanjima predaja i povezivanjima, to je kako za njih ima veliku korist. Pa je znači to, to ponavljanje, a da ne, da je bi neko kazao, dobro, imamo 2513 hadisa, vamo imamo 7500 i nešto hadisa, zbog čega je ponavljao? Iz tih korist, iz tog razloga. Pa ponekad spomne hadis u potpunoj verziji, ponekad ga ima Buharija skrati, ponekad spomne sa drugim lancem pronosilaca, sa kraćim, sa dužim, znači dolazio je sa koristima koje su, znači poznate kod hadijskih slušnjaka. Imam Buharija je samo na devet mjesta u svome sahihu ponovio ponovio a, ponovio poglavlja ili naslove kojih ima na hiljade, on je samo na devet mjesta ponovio to u svome sahihu i nije više mimo toga ponavljao. I spomnjali smo da imam Buharija ima nešto zove muallakat, a to su predaje koje nemaju lanca prenosilaca. Te predaje imam Buharija kada spomenje, njih ima različitih, uglavnom ispominje da potkrepi svoje mišljenje. Uglavnom ispominje da potkrepi svoje mišljenje, za razliku od imama Tirmizije. Ne, samo i ispominje. Dok imam Buharija spomene da bi potkrepio sa njim mišljenje koje on ima, pa na osnovu tih mualakata možemo isto tako gledati mišljenja e, i e, izlačiti mišljenja imama, imama Buharija. U svakom slučaju ti mualakati ne ulaze u njegov sahih, a posebno pa stoga nećemo se šautela nećemo puno o njima nećemo puno o njima govoriti Ja sam donio sa sobom jednu knjigu koja govori o dva sahiha. Posebna, znači, knjiga u kojoj su zaista spomenute mnoge stvari, a, odlike, znači i menheđ ili način pisanja a, a, Buharinog e, sahiha, koga je koristio imam Buharija. No, međutim, nisam htio namjerno da ovaj duljim više od ovoga zbog toga što sto precizne stvari tiču se jedne oblasti koja bi možda vas samo izmorila, a korist bi toga bila mala. Pa zbog toga sam namjerno znači, skratio samo neke stvari da spomenemo koje se tiču sahiha. I zaista o sahihu se pišu i dan danas pišu se doktorske desertacije u, u tomovima, znači o samo određenim dijelovima, znači menheđa koga je koristio Imam Buharija i pisaće se, Allah najbolje zna dokle, jer je to zaista jedno neistrpno more je manet koga imam Buharija ostavio svima nama, jer on nije pojasnio svoj menheđ jasno. Pa je ostalo lemi znači da otkrivaju kakav je to menheđ koji su imam Buharija pri pisanju, pri pisanju svoga sahiha. Molim Allaha te barake od da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alaihi sallam i da nas spoji sa imamom Buharijom eh, u džennetu i sa ashabima poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame. Allahu te ala alim. Sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sallam. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء Studio Kese pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu شبا غرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب العالم إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباه غربا غربا بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء غرباء غرباء وكنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء غربا غربا غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا للحياة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباه إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاه نحن جند